Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Mm-hmm. сапраўды ў беларускай прэсе даволі часта перадрукоўваюць артыкулы пра нацыянальныя любові і нелюбові перадрукоўваюць як правіла з польскіх інфармацыйных крыніцаў гутарка ідзе пра вынікі ўнутры польскіх апытанняў насельніцтва пра тое каго паспалітыя палякі хацелі б мець за суседзяў а каго не дынаміка зменаў у сімпатыях адлюстроўвае распад агульнага лягеру сацыялістычных нацыяў скажем наш рэйд выданнях за некалькі гадоў сполз кудысьці ў самы ніз да румынскіх цыганаў, якія жабруюць на вуліцах польскіх гарадоў. Беларусаў, якіх паводле пашыранага ў нас уяўлення любілі ўсе заўсёды і паўсюль, сёння не любяць. Што ж на тое ёсць сва яшчэ один подтекст польскія апытанні подкрэслена сведчаць про суб'ектнасць польской нацыі палякі звычайныя люди з вуліцы разважаюць і выбираюць хто ім больш даспадобы а хто менш дэманструючы тым самым элементы дзяржаўнага мыслення мы ж у гэтай сітуацыі выступаем у якасці аб'екту іхнай любові ці нелюбові і не больш за тое бо нават уявіць сабе падобнае апытанне ў беларусі складана зрэшты нішто не замінае нам выйсці на менскую вуліцу ды да самім акрэсліцца каго мы любім а каго не дык вось жа справа тут не толькі ў нашым жаданні і арганізацыйных захадах справа менавіта ў страчанай або паслабленай суб'ектнасці нашай нацыі індыкатарам чаго і стала абмеркаванне у сённяшнім выпуску вострыя брамы тэмы беларускіх філіяў і фобіяў вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Пачнем з гісторыі. Існуе маса летапісных сведчанняў пра ад народаў паводле беларускага светапогляду напісаў гэтае апавяданне вядомы паэт і святар казімир сваяк а называлася яно што янка ваяка казаў что чуваць так нічога вось янка з вайны вярнуўся дзе ён не быў хай бог бароніць француз кажа найразумнейшы там нават малыя дзеткі па-французску балбочуць а багаты аж страх нават старыя бабы ў капелюшок ходзяць ангельцы дык найбольш помаўчаць любяць а калі што гавораць усё вусны складаюць усё роўны як бы плюнуць маніліся тальцы народ гарачы чорны як цыганы зусім стыду не маюць ані ўстаіць на месцы як бы рабакі меў туркі народ бабскі бабы іх сапсулі бо маюць падзвей больш нават самі спадніцы носяць хоць вусы людскія маюць грэкі хітруны у грек і жыда зманіць, а махляр не дай ты Божа. Чэх таксама спрытны. Кажуць, што як Калумб прыехаў у Амерыку, спаткалі яго чэхі кажуць: мы сэм тады. Славянец чыстый бойкі, толькі гаворыць быццам Бобу аб'еўся. Немцы старыя лгуны, народ разумны, толькі горды, як люцыпар, а замест сэрца носяць у грудзях гной палякі паны вялікія. У іх так яшчэ ў калысцы ў портачках ходзяць. Украінцы нічога людзі, толькі смешныя. Хахлы, а як хто не верыць, што яны украінцы, дык проста ў зубы б'юць. Літвіны нішто сабе, але як зазлуе, то не даруе. Расейцы это малы народ ды вялікіх інтарэсаў. Ну а мы, што Янка пра нас казаў, А чорт яго ведае, не пытаўся. У гэтым чорт яго ведае, не пытаўся гучыць пэўнае прародства на цэлае стагоддзе, калі беларусы паступова страчвалі сваю суб'ектнасць. І тое, што мы маем сёння, гэта якраз не суб'ектны погляд, дакладней адсутнасць погляду. Часцяком людзі на менскіх вуліцах, да якіх з нашым пытаннем звяртаўся Северын Кяткоўскі, проста не разумелі, чаго ад іх хочуць. Маўляў, як можна кагосьці любіць ці не любіць. І самае галоўнае, навошта пра гэта казаць? Нібы словамі філозафа Валянціна Акудовіча з вокладкі ягонай кнігі беларус імкнецца заявіць адваротнае ад таго, што сцвярджаў на пачатку стагоддзя. Мяне няма. Аднак паслухаем запіс, зроблены на менскіх вуліцах. Неяк мне давялося пачуць, што адваротны бок так званай беларускай талерантнасці гэта бытавая ксенафобія. Таксама ёсць пашыранае меркаванне, што сынонім славутай беларускай памяркоўнасці гэта звычайная абыякавасць. Адзін мой прыяцель, які добра паездзіў па свеце, заўважыў, што пры сустрэчы за мяжой украінцы забываюцца на падзел на східны кыф і західны кыф у той час, як беларусы падазрона глядзяць адзін на аднаго. Ці хвалюю беларускіх грамадзянаў уласны нацыянальны імідж Я спытаў сюменскіх мінакоў пра іхнае ўяўленне аб беларускіх нацыянальных сімпатыях і антыпатыях. Амаль ніхто з рэспандэнтаў, незалежна ад узросту полу сацыяльнага стану, так не здолеў даць выразны адказ. Таксама ніводзін не сказаў, што асабіста ён мае якія-небудзь нацыянальныя сімпатыі альбо антыпатыі. Увесь час гаворка ішла аб гіпатэтычным беларусе, які жыве не побач а дзесьці. Звычайна людзям прасцей было даваць прыклады ад адваротнага. Ну, движение, раны, это очень, ну так, смотрится очень вызывающе. У нас нету этих корней. Гэты хлопец сказал, что у нас у принципе не может быть экстремизма на национальной глебе. Спотканы мной майор беларускіх паветраных сілаў лічыць, што калі ёсць да каго сімпаты, дык у першую чаргу да праваслаўных народаў, што да негатыву, дык вось ягонае меркаванне наконт антысемітызму. Антысемітызм проявляецца ў лічнасцях. Это не народный антисемитизм, это личностный. Какая-то одна индивидуальность себя вычеркивает из общества, и все. Раўналетка майора быў не шматслоўны, але ўпэўнены ў сабе. Ко всем симпатии. А вось два маладыя спадары, здавалася, думаючы над адказам, ажно напяліся ад напругі. Нарэшце адзін з іх прыгадаў. Антипатия да есть ко многим народам. Ну, как обычно, ко всем Кавказу. Соседям Прибалтика. Тема асобаў каўказскай нацыянальнасці ў далейшым узнікала яшчэ некалькі разоў, а пра прыбалтаў узгадала толькі адна кабета, якая сказала, што яна расейка, а яны муж паляк. Ну, кабета сказала, што прыбалтафобія датычыць толькі тых, хто там у свой час жыў і лінаваўся вучыць мову. Сама яна асабіста ніколі не сустракалася з якімі-небудзь праявамі ксенафобіі. Дзяўчына-студэнтка, як і большасць іншых, пачала свой адказ цытавання афіцыйнай тэзы аб фірмовай беларускай талерантнасці. Тады я запытаўся, чым ёсць гэтая самая талерантнасць, скуль яна бярэцца. Такой народ, боящийся, ну, может, даже не боящийся, но которому не хочется влезать куда-то, какие-то передряги, митинги, там, тачки. Поразважавший, девушина додала, что коли никуда не улазить, так ничего и не отрымаешь. Так так получается, что мы имеем? Сусед дзяўчыны па тралейбусным прыпынку сказаў, што беларусы ставяцца да ўсіх аднолькава быякава, а праз хвіліну іншы спадар дадаў. Не знаю, па-мойму, беларусі самі сябе не любят. Нядаўна ў нашай ніве прагучала думка аб тым, што беларусаў яднае шэраг комплексаў. На мой погляд, адзін з іх самаедства. Сапраўды, як можна кагосьці любіць ці ненавідзець, калі абыякавы да самога сябе. Слова абыякавасць ключавое для разгадкі шэрагу беларускіх таямніцаў. Можа, менавіта праз гэтую якасць беларусы прайшлі праз жорсткія выпрабаванні і захавалі сябе ў гісторыі. Калі так, узнікае іншае пытанне, навошта? Калі мы паспрабуем сістэматызаваць адказы нашых выпадковых рэспандэнтаў, дык атрымаем карціну сімпатыяў і антыпатыяў не нацыянальных, а палітычных і геапалітычных. Што такое любоў да праваслаўных і нелюбоў да прыбалтаў? Ясна, што гэта не суб'ект, меркавання ўсяго толькі ўяўленне сфармаванае тэлевізіяй найперш расійскай той хто знаёмы з літоўцамі латышамі і эстонцамі ніколі не будзе любіць або не любіць іх усіх разам а той хто знаёмы з уласным народам у якім ёсць і праваслаўныя і каталікі і пратэстанты ніколі не стане любіць нейкую адну канфесійную групу інакш гэта ўжо не нацыянальны погляд ідзе пра няведанне прадмета і плён шматгадовая прапаганды, якая імкнулася адчужыць беларусаў ад саміх сябе і ад іхных балтыйскіх суседзяў. Плёнам гэтага адчужэння стала нацыянальная абыякавасць, прыкрытая лёзунгам сацыялістычнага інтэрнацыяналізму, які нібыта да ўсіх патрабаваў ставіцца аднолькава. Гэта значыць ніяк. Сякая такая канкрэтыка міжнацыянальных філіяў і фобіяў забывае часам у гутарках пра службу ў савецкім войску або ва ўспамінах сваякоў пра мінулую вайну гэтую тэму працягне сергей харэўскі на самае простае пытанне что ты любіш дзеці найперш пералічваюць стравы якія ім даспадобы і толькі пасля задумляюцца над падтэкстам пытання на запыт каго любіш дзеці пералічваюць бліжэйшых сваякоў і папулярных тэлевізійных персонажаў. На пытанне каго любіш дарослыя адкажуць як і дзеці. Толькі старэйшых дарослы беларус найперш шануе. Як і дзеці дарослыя любяць тэлегерояў, асабліва тых, каго даўно ведаюць. Напрыклад, вядучая праграмы клуб падарожнікаў з беларускім прозвішчам Сянкевіча. Аднак тых, хто надта часта мільгае на экране, не любяць. У гэтым адна з прычынаў нелюбові да Гарбачова. Вой зноў вылез, а таксама абыякавасці да бясконцых мыльных операў. Беларускай пашаною карыстаюцца больш разважныя дзеячы культуры, лепш з сівізною, а не палітычныя дзеячы, манеры якіх падобныя на манеры герояў рэклямы. А рэклямы беларус не любіць. Аўтаматычна ў ягоных вачах дыскваліфікуюць сябе акторы, занятыя ў роліках. Сама рэкляма раздражняе яшчэ больш. Для нашых суайчыннікаў больш любімыя тыя народы, якіх яны лічаць ранейшымі а таксама тыя, якія маюць станоўчы вобраз на экранах тэлевізару. Заходняеўрапейцы для кагосьці магчыма, яшчэ амерыканцы ці японцы. Беларус скептык. І таму ягоны прыватны досвед заўсёды пераважае над ідэалогіяй альбо агульнапрынятымі уяўленнямі. Адзін стары беларус распавядаў мне, як у часе вайны эстонскія жаўнеры якія ахоўвалі нямецкія шалёны з прымусовымі работнікамі, дазволілі яму забраць з няволі свайго брата. Больш ён іх ніколі не бачыў, але захаваў добрую памяць пра гэты народ. А вось мае сваякі, колькі б іх не пераконвалі, не любяць літоўцаў. Тая прычыны, што ў часе вайны літоўскія жаўнеры згладзілі танцы, дзе самі ж ігралі і танчылі з дзяўчатамі. А пасля атачылі пляцоўку, разам з сабакамі загналі вясковую моладзь у вагоны і адправілі ў нямецчыну. У двадцатым стагоддзі беларускае ўяўленне пра іншых і тчэцца з гэткіх вузялкоў на ўспамін. Нехта бачыў вайну італьянцаў. Другі працаваў у францыі. Трэці сядзеў у сібіры з чачэнцамі. Калі амаль все жыды пакінулі Беларусь, большасць пра іх пачала шкадаваць, бо іх все ж добра ведалі і збольша разумелі. Беларуская не любоў рэч зменлівая, разгайданая праз расійска-савецкую прапаганду парагавання з палякамі насіла абстрактны характар, а сёння наогул сціраецца са сведомасці як і нянавість да немцаў ці ізраільскіх ястрабаў і іх заакіянскіх пакравіцеляў. Беларусы ўсё ж недаўмеліся тэарэтычна абгрунтаваць прынцыповую нялюбасць да тая ці іншыя нацыі, што ёсць ва ўсіх нашых суседзяў. Беларус не любіць тое, чаго не разумее іншых моваў, тэхнічных навацыяў і палітычна аптымізму. Гэтыя рэчы прынеслі ў Беларусь акупацыі, экалагічныя бедствы і страчаны давер да ўладаў. Гэтак малыя дзеці не любяць прасаў, аб якія можна адпячыся і ножоў, аб якія можна парэзацца. Але сталеючы, дзеці забываюць свае боязі антыпатыі ўсё болей разумеючы свет, які іх атачае. У Змейцера Бартосіка свой погляд на міжнацыянальнае дачыненне. Ён этнічны расеец, які прапагандуе беларушчыну сярод беларусаў. Якія да яго як да расейца адносіны? Ніякія, вось што засмучае барда і сталага аўтара нашай перадачы. Прычым любові ён не патрабуе. Яму здаецца, што больш дарэчнай і пазітыўнай для беларусаў была б не любоў да яго як да расейца. Неяк мы з прыяцелем, едучы на аўтамабілі з літвы ў Беларусь, вымушаныя былі гадзіны дзве пратырчаць на мяжы. Все тэмы дня перагаварылі, анекдоты пераказалі, і я ад няма чаго рабіць уключыў прыёмнік, каб пачуць голас блізкай радзімы. Радима передавала радиоспектакль про фашистов, записанный годе так у 79-м. Злые фашисты летели бомбить Москву. Ведучи свои размовы, натурально ж, на мове белорусского радио. Нам выпал великий гонор Фридрих. Мы першие скинем свой смиротный груз на большевицкую столицу. Так, Зигфрид, роковую годину для этих дикунов пробить выпало нам. Эх, шкада мяне не бачыць зараз моя марта і маленькі франц. Зауваж, сказаў мне сябра. Варта перарабіць імёны персонажаў, заменіць фрыцаў на алесіў, як гэтая нафталінавая пастаноўка ператвараецца ў суперсучаснае палітыкал фікшн. 2041 год беларуская авіяцыя пануе ў расійскім небе, гістарычны рэваншы і гэтак далей. І сапраўды, марудны час чакання чаргі паляцеў значна весялей. Эх, хутчэй бы ўжо наша перамога, мой сябр Фрыдрых. Не хвалюйся. Калі ўсё пойдзе такімі тэмпамі, дык праз месяц загонім рускага мядзведзя за Урал. Ад гэтых плянаў захоплівае дух. Хутка надышла наша чарга. Ну што, мой дружа Зігфрыд, паляцім, пабамбім маскалёў. Перадражніў я радыётэатр, а сам падумаў: які год я жыву ў самай прарасійскай краіне свету. Але калі ў розных жыццёвых сітуацыях усплывае раптам моя расійская нацыянальнасць, хаця б які знак прыязі, усмешка ці пацяпленне ў інтанацыі, Дык што табе было б лепш, калі б ты сустракаў адчужэнне, сказаў мне сябра. Напэўна, сім было б лепш. Не парушаліся правілы гульні. Беларусам самім лёсам і гісторыі выразна паказаны бок, адкуль трэба чакаць небяспекі. І менавіта людзі адтуль павінны адчуваць сябе сярод нас не в сваёй тарелкі. Дык по-твойму нацыю робяць яе фобі. Напэўна так, і толькі скіраваныя вонкі. Нацыя толькі тады становіцца нацыяй дзяржаўнай і паўнавартаснай, калі дакладна ведае, адкуль чакаць набегу і каго клікаць на дапамогу. Палякі з літоўцамі гэта ведаюць. А у нас уже 100 годов, як сфера национальных претензий замкнулась на самих себе. Белорусофилы беспоспехово змагаются с белорусофобами. Можно написать миллион текстов про то, какие мы талиновитые хлопцы, альбо наоборот, какие бездарные. Але дух от этого не захопится. Духу потребны ворог, якого треба знищать. Но ты фашист. Где же его взять, того ворога? інакш у смаленску ці ў вільні думаю ён хутка сам заявіць пра сябе а пра тое дзе знаходзіцца вільня все павінны проста памятаць каб мы са сваімі віленскімі нумарамі на аўто не былі для мытніка людзьмі чужымі таму што едзем не з рускаязычнай рэспублікі ведаеш сказаў мне сябра напрыканцы калі ў цябе раптам будзе сын ты яго фрыдрыхам назаві ці адольфам каб дух мацней захапіла добравшись до своей столицы, мы доведались, что фашисты давно уже в городе. Фашисты, якія нашай мовы не разумеюць. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. -го аўтар праграмы Сергей Дубавец. Паспрабую зрабіць высновы. Пытанне пра беларускія філіі і фобіі, якое выглядае сёння для многіх недарэчным або несвоечасовым, насамрэч ёсць правакацыі суб'екта. Это толькі одно пытанне, якое вылучае свабоду адказнага грамадзяніна з натоўпу абыякавых да сябе і да ўсяго сацыяльных утрыманцаў прадстаўнікоў насельніцтва якое не пачуваецца нацыяй іншым разам мы можам гаварыць напрыклад пра адносіны да прыватнай уласнасці або да партыі улады і атрымаць у адказ той самы няўцямны позірк навошта яны пра гэта пытаюцца і што ўсё гэта значыць І тады ўжо мы самі зразумеем, што замінае чалавеку выказацца пра свае сімпатыі антыпатыі або нават гэтыя сімпатыі антыпатыі мець. Урэшце гутарка не пра тое, што вы некага павінны абавязкова не любіць або ненавідзець. Гутарка толькі пра ваша самастойнае меркаванне. Тое, якое ёсць у палякаў, пра што я казаў на пачатку і якога няма ў нас бо скласці яго нам замінае боязь, якая амаль незаўважна зноў запанавала ў нашым постсавецкім грамадстве і сацыяльная несамастойнасць асобна ўзятага чалавека. Гэта менавіта тыя чыннікі, якія разбураюць нацыю, а ўрэшце і асобу. Каб пазбегнуць разбурэння, варта часцей задаваць сабе пытанні, якія на першы погляд Чорная брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.